cansé relaciones, no quiero más presiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones. Papi, me pose mamá, y lo sabe, la me perre en Miami. Qué chimba se siente. y bien encendida. Me dejaron solita y se jodió todo. Prendo el ferro y te pego de la tierra. Hágame el amor, no la guerra. en la disco me esperan mis perras. Y vamos con la cartera mela. En Miami en una moto. Si el traje se me sube, se me vio todo. Todo el día en la mía, estoy bien encendida. Me dejaron solita y se jodió todo. chimba se siente hacer el amor con otro. Que entre nosotros, tú eres mío sin papeles, casi cero corazones rotos, hacer el amor con otro y que quede entre nosotros, tú eres mío sin papeles, casi cero corazones rotos. Pa mano esto trago hasta el fondo, si se filtra algún video no le copio de mi ese tío no es de España y está cachando. Hoy te quiero perrear y contigo sudar. No te puedo bloquear, yo me acabo de dejar. Dicen que él es loco, pero eso es mental. Que lo hizo primero, no se puede quejar. Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones. Por más que me critiquen, me tiene sin cojones. Papi, me puse mamá, me lo sabe la Una perra en Miami. Qué chimba se siente. Y así cero corazones rotos. Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros. Tú eres mío sin papeles y así cero corazones rotos. Mamacita, estás solita. Se todo. I'll be on the drums.